U dva sahiha zabilježen je hadis od Ebu Hurire gdje poslanik alihi salatu wasalam kaže Vatra na dunjaluku koju koriste sinovi Ademovi je samo jedan stepen od mogućih 70 stepeni džehennemske vatri. Prisutni su rekli, pa i ova je dovoljna o Allahu poslaniće, a on je rekao, džehennemska vatra je od 69 stepeni a svaki od njih je žešći od ove dunjalučke vatre.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 Nastavit ćemo tamo gdje su stali na temu kamati. Prije nego što nastavimo da pokušamo obnoviti osnovna pitanja koja smo obradili prošli put. Ko će nam reći šta je tu riba kamata u arapskom jeziku? Dodatak. Dodatak znači nešto što je pridodato, dodatak. Taj. A šta znači u šarijat, na što se misli? Poznati i određeni dodatak u poznatom i određenom imetku. U poznati i određenoj stvari. Je tako? Dobro. To je kamata. Šta je suprotno kamati? Lihvarenje sadaka a nije trgovina sadaka taj koje vrste kamate imamo dvije vrste koje su dvije vrste trenutna znači trenutno traženje viška gdje se vrši razmjena robe iz ruke u ruku s tim da se s jedne strane daje više odnosno s druge strane uzima više je li tako to je trenutna kamata, trenutačna kamata, gdje se vrši razmjena robe iz ruke u ruku i kamata na odgodu. Taj trenutačna kamata, dokaz da je haram trenutačna kamata, je jedan hadis, ko će nam ga spomenuti, o čem govori taj hadis. Zlato za zlato, srebro za srebro, pšenica za pšenicu, raž za raž, raž ili ječam, ječam hurme za hurme iz ruke u ruku mjera za mjeru odnosno šaljica za za šaljicu šta znači ovaj hadis da se ove stvari mogu prodavati jedna za drugu samo znači zlato za zlato ista mjera i iz ruke u ruku gram zlata za gram zlata ne može biti za gram i više. Kilo zlata za kilo zlata. I iz ruke u ruku. Dobro. Kamata, ova kamata trenutačna, gdje se vrši razmjena iz ruke u, u ruku, ako se vrši razmjena iste vrste, mora biti ista količina i mora biti iz ruke u ruku. Dobro. Jel se ova kamata svodi samo na ove spomenute stvari u hadisu ili na još na nešto? Na sve stvari koje Znači, uzroke kamate otkrivamo iz ove šest stvari. Uzrok kamate. Otkrivamo iz ovih šest stvari spomenuti. Prve dvije stvari. Zlato za zlato i srebro za srebro. Uzrok kamate u njima je šta? Što je to platežno sredstvo. Znači svako platežno sredstvo i svako sredstvo koje se određuje kao mjera vrijednosti stvari, bit će i teći će u njemu kamata. Teći će kroz njega kamata, u smislu da je zabranjeno sa njim poslovati i razminjivati ga, osim jedan za jedan i iz ruke u ruku. Dobro, to je jedan. A ostale četiri stvari vezano je znači za hranu. Sve su stvari koje su jestive i sve su stvari koje se vagaju ili mjere. Vagaju ili mjere, zavisno od običaja ove stvari koje je poslanik sallahu alaihi vselem spomenuo, kad je spomenuo, sve su bile stvari koje su se mjerile na šaljicu, odnosno na zapraminu, na litru. Je tako? Sve su se tad mjerile na, na litru. I su, i pšenica, i ječam, i hurme. Sve su se mjerile na mjericu, na šaljicu ili na litar. Dobro. Znači, ova trenutna kamata ide u svemu što se koristi kao platežno sredstvo, i u svemu što je prehrambeni proizvod ishrana, a mjeri se na litru ili na kilogram. Na zapremnju ili na težinu. Znači, kamata ide u ovih šest stvari i ove sve ostale stvari koje sad podilazi pod ovom. Dobro. Spomenuli smo dokaz za to. Dobro. Zato je zabranjeno da se prodaje hrana, znači neizvagana, neizmjerena, za drugu istu tu vrstu hrane neizvagano ili izmjere. Zašto? Zato što ne znamo jel ista količina, a neznanje o tome da je ista količina je isto kao i znanje o tome da na jednoj od tih ima više. Da ima više. A to je zabrano. Ova vrsta kamati, ova vrsta kamati, nije zabranjena sama po sebi i zbog sebe, nego je zabranjena što ona vodi kao onoj drugoj vrsti kamate koja je sama zbog sebe zabranjena. Ste razumeli? Osjećate li razliku kad je nešto samo po sebi i zbog sebe zabranjeno ili je zabranjeno zato što vodi nekoj drugoj zabranju? Znate li za tu razliku? Ima li neko da zna tu razliku? U čemu je razlika? Kad je neka stvar sama po sebi zabranjena ili je zabranjena zbog toga što vodi ka nekoj drugoj stvari koja je samo po sebi zabranjena. Ima razlike. Ima razlike. Na primjer, zinaluk je sam po sebi zabranjen. Je li tako? Zabranjen je sam po sebi. Međutim, pogled u lice tuđe žene je li samo po sebi zabranjeno? Nije, nego zbog toga što vodi onoj prvoj zabrani koja je sama po sebi zabranjena. Jeste razumeli? Znači, pogled nije sam po sebi zabranjen, ali je zabranjen zato što je sredstvo i vodi ka onoj prvoj zabrani. Jeste razumeli? Zašto navodimo? Kakva je razlika između ove dvije zabrane? Haram ovo, haram ono. Razlika je u tome što su sve zabrane koje su zabranjene u smislu sredstva da vode i ka drugoj zabrani, da mogu biti dozvoljene u izuzetnim situacijama. U izuzetnim situacijama. Tako će pogled u tuđu ženu i njen avrat i stidno mjesto biti dozvoljen neka. Kad? Kad se dovede žena da bude svjedok pred kadijom, kad ja traži digni nikav, jel? Da se uvjeri da je to taj svjedok, da zna s kim razgovara ili ako se obavlja neka veća trgovina, trgovac i suprotna strana ima pravo da traži, da vidi i tako dalje. Ste razumili, braću? Znači, kad se žena razboli, treba na pregled, nema žene ljekara, dozvoljeno je da otkrije stidno mjesto, znači lice ili neko drugo stidno mjesto, onoliko koliko je potrebno da ljekar izvrši pregled. Zašto je to dozvoljeno? u tim nuždama, zato što pogled nije zabranjen sam po sebi, nego je zabranjen zato što je on samo kao zabranjen u smislu zabrane sredstva koje vodi većim haramom, koji je sam po sebi zabranjen. Ali nikada neće biti nužda i dozvoljeno da čovjek učini izinavog sa tuđom ženom. Nema te nužde. Ste razumili sad razliku? Jeste. E tako isto ova kamata ova kamata koja se događa višak iz ruke u ruku odmah da se daje više za istu vrstu na primjer da mijenjamo pšenicu za pšenicu i da ja dajem tebi 10 kg a ti meni 12 zbog nečega zbog toga što je tvoja bolje vrste ili zbog nekog interesa nije dozvoljeno mora biti samo kila kilogram za kilogram i iz ruke u ruku. Zašto to nije dozvoljeno? Zato što će to, kad bi bilo dozvoljeno, odvesti i dovesti do ohalaljivanja one prave kamate koja je sama po sebi zabranjena, a to je uzimanja viška na, na odgodu. Rekli smo, znači, ista vrsta, pšenica za pšenicu, ječam za ječam, temre za temre, hurme za hurme, su za su, i svaka hrana koja se važe ili mjeri na litru, dozvoljena je razmjena iste vrste te hrane, mlijeko za mlijeko, meso za meso, samo ista mjera za istu mjeru iz ruke u ruku. Je to jasno? Dobro. Je dozvoljeno? Pitanje. Je dozvoljeno kupiti ovcu za meso? Jest. Nije. Nije. Rekli smo da u osnovi nije dozvoljeno. Kao što nije dozvoljeno, zašto nije dozvoljeno? Zato što je meso i ovca i meso i ovo meso, je tako? I mijenjamo meso za meso, a ne znamo je li ista količina. Međutim, u jednoj situaciji će biti dozvoljeno kad? Kada budemo davali meso za ovcu, a kupujemo ovcu iz drugog interesa, ne zbog mesa. Ste razumeli? To smo spomenuli, ja smo spomenuli. Dobro da li je dozvoljeno mijenjati stoku za stoku, a da bude različiti broj i različita količina? Hm? Ako je iste vrste, ovcu za dvije ovce, do utle smo došli. Razmjena stoke žive, stoke za stoku je dozvoljena. Je dozvoljena zato što nije po definiciji one pravoj definiciji ne ulazi u kamatnu robu. Jede se, ne jede se živa stoke. Žive stoke. Znači razmjena žive stoke je dozvoljena. Osim toga ima zato dokaz u sunnetu Allahog poslanika sallahu alaihi wasallam gdje je jedan od kad je pripremio vojsko Allahog poslanik sallahu alaihi wasallam i nije imao dovoljno u državnoj blagajni u Bejtul Malu onda je tražio kupovao jednu devu jednu devu da vrati dvije deve kad pristignu deve od zekijata. Kad pristignu deve od zekijata. Ste razumeli? Dobro. Kada se razlikuje ove stvari, kad dvije različite vrste mijenjamo, pšenicu za hurme, onda je dozvoljena razlika. Ali nije dozvoljena? Šta nije dozvoljena? Dozvoljena je razlika u količini, ali nije dozvoljeno mora ići iz ruke u ruku, nije dozvoljeno odgoda, nije dozvoljeno odgađanje, mora ići iz ruke u ruku. Ste razumeli? Dobro. Rekli smo da je goveđe meso jedna vrsta, opće meso druga vrsta, ptiće i kokoši treća vrsta, je tako? Riba četvrta vrsta, džigarica peta vrsta. To smo spomenuli, tako? Ovčije mlijeko jedna vrsta, Zašto ovo treba razgraničiti? Zato što ovčije za ovčije mora ići ista količina, ali ovčije za kravije ne mora. Mora biti razlika u količini, ali mora ići iz ruke u ruku. Dobro. Ovdje ima jedno pitanje. Pomenuli smo da ono što je osnova nečega ne može se prodavati za ono što je od toga proizvedeno kao što je brašno od pšenice za pšenicu. Smo rekli to. Kao što je sok od grožđe za grožđe i tako dalje. Dobro. E, ovdje dolazimo do jedne meseli. Nije dozvoljeno razmjena, znači, ploda u zrno za uzrio plod u klasu. To nije dozvoljeno da kupiš od mene tonu pšenice za određenu parcelu pšenice koja je već u klasu uzrala. Nije dozvoljeno. Na zemlji. To nije dozvoljeno. U osnovi. Međutim, niti je dozvoljeno, to se zove muhakale, znači hakl, livada, pašta, parcela. Nije dozvoljeno to, niti je dozvoljeno prodavanje odnosno kupovanje ploda svježeg ploda za suhi plod nekog drveta kao što su hurme kao što su hurme tako one se suše da doneseš ne znam toliko i toliko suhi i gotovi i kažeš tražim plod sa tri ili četiri stabla palmi za ovo. To nije dozvoljeno osim u jednom pitanju, a to je pitanje izuzetak iz ovog pravila, zato što je zato došao tekst, došla potvrda u sunetu, gdje je poslanik sallahu alaihi sallam dao ruhsu, olakšicu. Osim u pitanju koje se zove el araja, el araja, a to je da je neko u nuždi, znači da nema svježih svježi kormi. Ima samo te suhe. Ima samo te suhe. Nema svježih kormi. A došlo je vrijeme kad kurme zriju. I želi sad svježi kurmi da bi imao svježeg voća. Ovo više nije svježe voće. Ovo što, su, što se osuši to je čvrsta znači prehrana što se koristi u svakodnevnoj izrani nije više voće. I to je specifičnost kurmi. Što ona može biti i voće a može se i osušiti pa da bude da bude kao pšenica osnovna prehrana osnovna prehrana e tu je poslanik sallahu alaihi vselem dozvolio u toj situaciji ali ta dozvola nije neograničena nego je poslanik sallahu alaihi vselem odnosno učenjaci su izučavali kako je poslanik sallahu alaihi vselem to dozvolio pa su vidjeli da je ograničio da je dozvoljeno takva razmjena samo do pet eusuka. Eusuk su mjere. Najniža mjera je mud, pregršt. Veća od toga je sa, koja sadrži četiri muda. Sa. A eusuk je veća mjera koja sadrži jedan broj saova. Sad precizno ne znam tačno koliko saova. Mislim da, da je je 12, ne znam tačno. Znači, da bude 5 eusuka, to je gornja mjera, ne smije biti veća količina. Da bude od onih koji ne može drugačije doći do svježeg voća. Do svježeg voća. Da nema mogućnosti, znači, da pozajemi novac ili dođe do novca drugačije, pa da za gotov novac kupi svježe voće, i da se proda ova suha koja je već ubrana suha da bude izvagana izvagana ili izmjerana na količinu a da se ova koja se kupije proda prema procjeni da se procjeni tu ima toliko toliko kilograma ili toliko toliko šaljica ili eusuka jeste razumeli i da bude razmjena na licu mjesta na licu mjesta prije nego što se raziđe mora biti ista količina mora biti ista količina znači da bude ovdje koliko je izvagano da se procijeni tolika količina i jeste razumili ovo je izuzetak znači sve ostali plodovi nije dozvoljeno nije dozvoljeno gotov plod koji je već prije ubran od prošle godine da se proda za gotov plod koji je na klasu ili je zreo plod. Dobro. Ima jedno drugo pitanje ovdje. Ne smije se prodavati kamatna roba, ne smije se prodavati kamatna roba, za kamatnu istu robu iste vrste, a da sa njom bude još jedna vrsta. Naprimjer, da se prodaje kilogram hurmi i rijal, da će ti ja kilogram hurmi i dirhem ili oero za dva kilograma hurme. Nije dozvoljeno. Osim, kod nekih učenjaka kažu, ako bi ovaj dio koji se pridodaje na, na zabranjenu vrstu, ovaj ojero, bio isti kao dodatak ove vrste u drugoj. S druge strane, jeste razumeli? Kada bi kilogram hurmi i oero koštu isto kao i dva kilograma hurmi. Hoće reći kada bi kilogram hurmi onaj višak što je više od ovog kilograma hurmi koštu baš onoliko koliko je novaca ovaj dodu. Samo u toj situaciji bi bilo bilo dozvoljeno. Praktično ne bi bilo kamate, ne bi bilo nikakvog viška. Razmijenio je kilo za kilo, a ono drugo kilo je kupio za ojero. Strazumeno dokaz za ovo da nije dozvoljeno ovo je hadis gdje je jedan od ashaba prodao lančić koji je bio od zlata ali je na njemu bilo još nekog ukrasa prodao ga kako se prenosi ovdje u ovom hadisu od Fadala Tubna Ubejt za deset zlatnika odnosno za devet zlatnika zlatnih dinara lančić zlatni zlatni dinari zlato za zlato je tako? I onda je poslanik sallahu alaihi wasallam zabranio i rekao ne dok se ovaj lančić i ova ogrlica ne očisti od onoga što nije od zlata. Jeste razumeli? Zašto? Kad se očisti onda će ići gram za gram. Koliko bude težak ogrlica toliko ćeš dobiti dinara. A jedan dinar je težak ima svoju preciznu mjeru. 4 grama i još nešto stotinki. Jer 20 dinara, 20 dinara zlatni, teži koliko 85 grama zlata i to je nisab na koji se treba davati zekijet, je tako? Kad 85 podijeliš na 20, ispadne da jedan dinar teži od 4 grama i više, nešto više zlata. Dobro, ovo je dokaz da ova vrsta trgovine nije dozvoljena, osim, kao što smo rekli, kada bi onaj višak bi odgovarao vrijednosti onoga što je dodato u zavu prvu vrstu. Jeste razumeli? Dobro. Ako niste razumeli, da stanemo, objasnimo. Ima leko? To je druga vrsta poslova. E, to, je, e, to se zove sarf u arapskom jeziku, znači razmjena valuti. I to ćemo posebno spominjati, ša. To je posebno. Ali, da prodaješ kilogram hurmi i oero za 2 kilograma hurmi ne može, u osnovi ne može osim ako onaj kilogram hurmi koji je višak jer kilogram može, mora ići samo za kilogram ako on vrijedi tačno oero pa će biti razmjena kilograma za kilogram i oera za kilogram ste razumili? dobro nije dozvoljeno prodavati jednu vrstu jednu vrstu kamatne robe, koja u seb sadrži i drugu vrstu kamatne robe, za samo jednu vrstu kamatne robe. Naprimjer, nije dozvoljeno prodavati pomiješanu pšenicu i ječam za pšenicu. Zašto nije dozvoljeno nikad prodavati pšenicu i ječam za pšenicu? Zato što ne možeš postići da bude ista količina. Ste razumili? Ne možeš postići da bude ista količina osim da te druge vrste bude malo i da ona nije cilj. Kao da mijenjaš, kao da mijenjaš so za hljeb u kojem ima soli. A so za so može samo kilogram za kilogram. Međutim, ti kad daješ so za hljeb, ta so koja se nalazi u hljebu nije ona cilj. Cilj je hljeb i vrlo je malo ima. Jeste razumeli? Ne bilo dozvoljeno. Ne bilo dozvoljeno jer ako se gleda na, na, na cijenu onda će se prodat mi smo govorili mora biti pšenica za pšenicu ista količina ako se mijenja pšenica za rižu onda ne mora biti ista količina a ne može se gledati sad trenutno koštaju isto je tako međutim ne može biti pravilo da je to dozvoljeno nikad košta isto ako košta isto bujrom prodaj kilo pšenice za zlatnike ili za ojere i onda kupi sa ojere miješavin. Ste razumeli? Dobro. Isto tako, ovaj primjer što smo naveli, suza, hljeb u kojem ima soli, to je dozvoljeno zato što ta su koja je unutra u hljebu nije, nije ona nekakav cilj. Isto tako, hurme u kojima imaju unutra košpice, tako, te košpice su, mi to bacamo, jel tako? Ali to je korisna roba i pravi se od toga koncentrati i ishrana za, za život. Dakle, ne može se prodati hurme koje, iz koje su povađene košpice za druge hurme u kojima ima košpice. Znači, želiš da kupiš hurme sa košpicom. Ne možeš to učiniti sa hurmama u kojima nema košpice. A možeš uraditi obratno. Sa hurmama odnosno sa, sa košpicama da kupiš hurme u kojima ima košpice zašto? zato što on u ovom slučaju neće biti cilj mijenjanje košpice za košpicu nego ti je cilj hurma i onda će naravno ići veća veća količina gleda se u cilj gleda se u cilj ako prodaješ hurme u kojima nema košpica za hurme u kojima ima košpica ne bilo dozvoljeno, jer je takva trgovina, mijenjaš hurme za hurme. S tim što, što ove sadrže u sebi još nešto drugo. I ne može se postići, ne može se postići da ravnoteže, je tako? Ne može se postići isto kao pšenica za pšenicu pomiješanu sa rižom. Međutim, ako prodaješ same košpice za hurme u kojima ima košpica, onda ti ne prodaješ košpice za košpice, nego prodaješ košpice za hurme, jer hurme su ti cilj. Jeste razumili ovo? Malo skomplikovani ovaj primjer. Treba malo se skoncentrisati. Ako je cilj, onda, onda nije dozvoljen. Onda se ne može postići ravnomjernost. Znači, da još jednom ponovim. Nije dozvoljeno prodavati hurme bez košpica za hurme sa košpicama, zato što mijenjaš hurme za hurme, a to je kamatna roba i mora se postići ravnomjernost. Da se razumije. I nemoj ništa više da miješaš. To zapamti. Je zapamtio? Nije. Hurme bez košpica za hurme sa košpicom. Nije dozvoljeno zato što ne možeš postići ravnomjernost. A cilj ti je hurma svakako. Al tako? I da ti je cilj košpica, opet ne možeš postići ravnomjernost. Dobivaš i dio hurmi. Ste razumili? Međutim, da košpice same prodaš i kupiš hurme sa košpicama, to može, zato što sad nema razmjene hurmi za hurme. Ne ima. Nego kupiješ... Jest. Jest. Nije potrebna, znači ne mora se postići ravnomjernost. Isto tako, može se kupiti za mlijeko, za mlijeko i vunu, se može kupiti ovca na kojoj ima vune i u kojoj ima mlijeka. Zašto? Zašto? Zato što tu ovcu koju kupuješ nije ti cilj da je kupiš i da je samo pomuzeš ili ošišaš vunu, nego kupuješ ovcu. Je li tako? Razumim. To je sve što se tiče ove trenutne, trenutne kamate. I još je ovdje napomena, znači da se vraća da se vraća u mjerama. Vraća se na običaj. Vraća se na običaj šta se važe na kilo, a šta se važe na zapremeno je litro, to se vraća na, na običaj. Vi ste primijetili da ove kamate, ove vrste kamate praktično ne ima i da je vrlo malo zastupljena. Da je vrlo malo zastupljena, je li tako? Ali je zabranjena i spomenuta. Zašto? Zato što vodi ovoj drugoj opasnoj vrsti kamate koja je raširena na sve strane. A to je kamata na odgodu kamata na odgodu. Kad je zabranjena kamata na odgodu? Zabranjena je kamata na odgodu, znači višak, uzimanje viška bilo kakvog na odgodu između svake kamatne robe koju je isti uzrok kamatnosti, da tako kažem. Ste razumeli? Ako je koji je uzrok kamatnosti kod pšenice i kod hurmi uzrok je to što se što je to hrana i što se važi na što se važi kod nas i hurme i pšenica na kilo znači na istu na istu se važu ste razumeli znači nije dozvoljeno na odgodu napraviti razmjenu pšenice za hurme da mi daš sad tonu pšenice daću ti za pet mjeseci dvije tone hurmi nije dozvoljeno nije dozvoljeno zato što je uzrok kamatnosti i pšenice i hurmi isti ste razumeli isto tako nije dozvoljeno da ti dam sad kilogram zlata vratit ćeš mi za godinu dana ili prodam ti sad kilogram zlata za 10 kg srebra, ali isplaćuješ mi za godinu dana. Nije dozvoljeno. Zašto? Zato što je uzrok kamatnosti srebra i zlata jedna stvar, a to je platežno sredstvo. Za godinu dana 10 Ne može. Niti 10 maraka. Dvoje plat. Pšenica za pšenicu može odma samo kilogram za kilogram. Međutim, pšenica za ječam može odma kiloga tri, koliko se dogovorim, je li tako? Ali može na odgodu. Ako bi bila dozvoljena ovaka razmjena, onda se ne bi mogla postići stabilna stabilna cijena prehrambenih proizvoda. I onda bi to nevoljnike još u veću nevolju dovelo, a oni koji imaju prehranbene proizvode enormno bi im podizali, podizali cijenu u sezonama kad ta, taj proizvod ne prispjeva, jel tako? Zim. Bil to bilo tako? Bi. E zato je ovo zabranjeno. Zato su ovakve razmjene zabranjene. Zašto? Zato što ćete ova zabrana natirati da prodaš pšenicu za ojero i onda da za ojero kupiš šta ti treba. Ste razumeli? I da kupiš onoliko koliko ti treba. A ostaju uvijek stabilna cijena i pšenice i toga drugog što ti treba. Hurmi recimo. I kupiješ koliko ti treba. Neš kupit koliko ti ne treba. Neš biti ničim ucijenjen. Zato je to zabranjeno. Znači ova ovakva razmjena je zabranjena osim osim kad jedna od sredstava plaćanja bude platežno sredstvo, novac. Znači, zabranjeno je sve mijenjati. Pšenicu, hurme, raž ili ječam i su i svu hranu koja se vaga ili mjeri na litar, jednu za drugu je zabranjeno mijenjati na odgodu osim ako je znači ako se mijenja za, za novac ili platežno sredstvo šta hoće reći dozvoljeno je da ti dam sad hiljadu ojera da mi isplatiš pšenice toliko i toliko u julu je li dozvoljeno Jest, zato što je jedna od stvari jedna od strana u razmjeni platežno sredstvo nisi razumio znači nije dozvoljeno ovu kamatnu robu razmjenjivati jednu za drugu na odgodu, osim kad je jedna od stvari u razmjeni platežno sredstvo, to jest novac. Znači, dozvoljeno je da ti dam sad hiljadu ojera, da mi isplatiš pšenicu u julu, kad prispije. Jeste razumili? To je dozvoljeno. Međutim, nije dozvoljeno da ti dam tonu kurmi i da mi isplatiš pšenicu u julu. Nije kamatna roba, jeste. I što bi se na taj način, što bi se na taj način ne bi uspjela sačuvati stabilna vrijednost prehrambenih proizvoda i što bi to vodilo ka povlačenju prehrambenih proizvoda sa tržišta, povlačenju u periodima kad ga nema, kad ne prispjeva i podizanju, podizanju njegove cijene, čime bi se nevoljnici još veću nevolju doveli. ima jedna vrsta trgovine koja se zove selen, to jest trgovina sa unaprijed plaćanjem. Poznata vam je trgovina da se plaća na odgodu, ali ima i trgovina kad plaćaš unaprijed. Je tako? Kada bi to bilo zabranjeno, ta vrsta trgovine bi bila zabranjena. A dozvoljena ima čitavo područje i poglavlje u fiku islamskom pravu o unaprijed plaćanju. Kako ide? Jeste razumjeli? Znači, to je dokaz. Jesu razumio? Dobro, idemo dalje. Međutim, ako je kamatna roba prehrabeni proizvod, ali jedna se važe na litru, a druga na kilogram, je li onda dozvoljena razmjera na odgodu? Hm? Jeste. jeste zato što se obično postoji drastična razlika između onoga što se važe na litru i onoga što što se važe na, na kilogram. Trebalo bi tako. Kod nekih jest. Kod nekih jeste hađe i pravo, kod nekih to i ne bi prošlo. Zavisno od toga šta su uzeli da je uzrok kamatnosti robi. Po ovome što smo mi rekli da je uzrok kamatnosti robi, Allah najbolje zna Allah najbolje zna, čak ni to ne bi bilo dozvoljeno. Taj, ovo ćemo još provjeriti. Ono što se ne vaga, niti mjeri na litru, niti je prehrambeni proizvod, to je dozvoljeno prodavati svakako. Odjeću za stoku, ne znam, neku drugu robu, ste razumeli? Znači, to je dozvoljeno prodavati i na odgodu, i razmjena iz ruke u ruku i da bude različita količina jer se ne može napraviti nekakva ista količina i tako dalje. Dokaz zato znači dokaz zato i evo ovo što smo govorili da je dozvoljeno prodati jednu kajvana za dva na odgodu hadis od Abdullah ibn Amra da je uzimao uzimao jednu devu za dvije deve kad dođu kad se prikupi zekat. Poslanik sallahu alaihi sallam uzimao jednu devu za bitku koja je trebala da se opremi vojska, a vratit će i platit će dvije deve kad bude prikupljena sadaka. Zašto? Zato što stoka nije kamatna roba, živa stoka. Ima ovdje jedan problem. Proslanik sallallahu alaihi wasallam je zabranio prodaju duga za dug. I ovo je, Allah najbolje zna, široko područje široko područje i uglavnom se ovdje događa da naši ljudi danas zapadaju kamatu i ovo je najčešći vid kamate koji se danas događa danas nema nikoga nas na dunjalku da nije dužan nikoga i upravo je zbog toga ovaj vrtoglavi ekonomski razvoj prividan i lažan prividan i lažan što su ljudi otkrili da mogu ta vrata otvoriti i napredovati ubrzano ne na osnovu prave pravog profita i pravog ekonomskog napretka ne nego na osnovu dugova i dugovanja ste razumili? a pogobno je zato što je preko ovog vida kamate porobljen praktično svijet porobljen svijet jedan vrlo mali broj ljudi njih 300 do 400 u Americi, imaju na taj način više kapitala nego čitav afrički kontinent sa pojedincima i vladama. Na ovaj način. Prodaja duga za dug. Prodaja duga za dug može biti na više načina. A to je jedan od načina da proda ono što je dužan, ono što je on dužan nekome, odnosno što mu je neko dužan, da to proda onome komu je dužan za cijenu na odgodu. Naprimjer, dužan si mi tonu pšenici. Ti si meni dužan tonu pšenici. Ja dođem, kažem, trebam sad novaca gotovih. Ja kažem, prodajem ti onu tonu pšenice što si mi dužan. Prodajem ti je, ili im ne treba gotov novac, nego želim sad da zaradim, iskoristim to što si mi dužan. Prodajem ti onu tonu pšenice za toliko i toliko i ponudim ti prihvatljivu cijenu na odgodu. Zašto bi ti pristo na to? Zato što će brzo isteći rok, pa ćeš mi trebati raditi taj dug, a ti ne možeš. Pa ćeš pristati da se još malo odgodi rok, makar dao više malo. Jeste razumeli? Ne isti. Znači, dužan sam mi tonu pšenice, je tu tonu pšenice koju s ti men dužan, nje nema nigdje. Ali ti si men dužan. Je tako? I ja sad to što si ti men dužan prodajem tebi opet. Prodajem tebi, znači nisi mi više dužan tonu pšenice, nego prodajem ti je za cijenu, ali ne moraš platiti odmah nego na odgodu, ali će biti malo veća cijena. Ste razumeli? Zašto ti pristaješ na to? Zato što si u nuždi. Pro, dobiva produženje na taj način. Ili, ili, kažem, prodajem ti tu tonu pšenice, ovo je jedna, jedan način. Drugi način, tu tonu pšenice koju sam i dužan, prodajem ti za toliko i toliko. I dogovorimo se za cijenu, ali ti ne platiš odmah. Raziđemo se, a ti ne platiš odmah. Zato što nemaš. imaš. Jeste razumeli? To je drugi vid. To je drugi vid prodaje duga. Treći vid prodaje duga. Da kažem, dužan si mi tonu pšenice. E to što si mi dužan tonu pšenice, nek bude, nek bude sad, da sam ti to unaprijed platio za, ne znam, dvije tone hurmi tad i tad da bude ono poslovanje selem, unapred plaćan. Da dug koji si mi dužan pretvorim kao da sam ti unaprijed platio, ali sad tražim nešto drugo. Prodaja duga za dug je uvijek haram i uvijek zabranjena. I u njoj se uvijek ostvaruje kamata, bez obzira je li kamatna roba ili nije. Na koji način? Evo upravo ovo. Ovaj dug koji je, recimo, auto si mi dužan. Auto nije kamatna roba. Međutim, ja kažem, e sad ono auto što si mi dužan, nek bude da sam ti unaprijed platio i tražim nešto drugo. Ti ćeš pristat. Zašto? Zato što ja sam procijenio tvoju situaciju i vidim da si ti u nuždi i da ne možeš vratiti to auto i sad kad ti ponudim odgodu, prihvatit ćeš sve, a tražit ću više od, od, od onoga što, što vrijedi auto. Da bi se na taj način ukoristio. A svaki dug Znači sve što se na osnovu duga izvuče kao korist je kamata. Jeste razumjeli? Čak i hedija. Ako ti onaj ko ti je dužan, zato što ti je dužan pokloni neku hediju ako je uzmeš to je kamata. Znači svaka korist koja se izvuče na osnovu duga kod dužnika je kamata. Nezgodno mu on ti je dužan, hajde da bude dobar prema tebi, ti hoćeš negdje da ideš, on kaže, odvacite. Dobro, odvacite odbacio te zato što ti je dužan kamat. To što je te odbacio, čini ti uslugu. Zato je ovaj dug je poseban zato što te nije nikad prije nudio da te negdje odveze. Prije nek što ti je bio dužan. Iako će ti vratiti dug. Znači sad ti koristiš njegovu poziciju što je on dužnik prema tebi. Te de me odvezi. Te de mi uradi ovo. Te de mi ono. Te de mi ovako. I on se slomi. I na kraju ti vrati duplo dok ti vrati onaj dug ti njega iskoristiš još usput zabranjena je takva u osnovi je zabranjena takva trgovina zato što se njoj ne pribjegava u osnovi osim zbog, zbog njegovog svojstva dužnika Jesi razumio? Pa ti nudim ko ful izlaz da iziđeš iz duga, ali te uvaljujem u veći. Jesi razumio? Ali je tako poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio zato što ti u osnovi nećeš ni ponuditi dužniku osim da ti vrati tvoj dug, neš, nešto drugo osim ako ti se ne ukaže prilika da profitiraš. Ovo je treća vrsta bila. Pamtite li? Ista je koji prva samo da se ne dogovorimo na odgodu, a on ne isplati odmah. Ali on ne isplati. Jeste razumeli? Op, jest, opet nego, znači koristi se. Četvrta vrsta. Da bude svako od nas dužan jedan drugom. Ja sam te dužan auto, ti si men dužan novac. Tako se desilo. I onda jednom sjedimo i kažemo nek bude onaj novac za ono auto. Ne može. Sad će opet neko pitati kako ne može ako baš to auto toliko košta. Ne može. Daj pare. Evo ti auto. Pa onda ako hoćeš kupi. Zašto? Zato što se opet tu može koristiti. Ne bi se ni išlo na tu trgovinu osim da neko od dužnika se ne boji da ne može izvući svoj rob i svoj dug. Razumete? Samo to postojanje straha da i metak kod drugog, da se boji hoće li ga izvući ili neće, natjerat će ga da pristane daj makar ovo što je se zadecilo kod mene neka. Jel tako? Jel tako? Taj instinkt će ga natjerat zadovoljiti se sa onim imetkom koji je već kod njega. Od njegovog duga. Ne nego raščisti svaki svoj dug pojedinačno. Jeste, dužan si mi novac, daj mi novac. Dužan sam ti auto, evo ti auto. I onda ako hoćeš prodati meni svoj auto. Ali ja te moram vratiti ono što sam ti dužan. Jeste, ste razumili? Nema prodaje duga za dug. I ovo je najočitiji vid prodaje duga za dug. Jeste. Ajde, poravnjamo. Jesmo poravnjani, jesmo. Zato sam rekao da je kamata mnogo je vrsta, a ova vrsta se najčešće dešava. Zašto? Zato što je sav svijet dužan. Dobro. Ima još neke vrsta. Da mi je on dužan i kad dođe vrijeme, kad dođe vrijeme da isplati, ja vidim da on ne može isplatiti i on kaže ne mogu isplatiti, dobro ja kažem ako ne možeš isplatiti, odgađamo još, ali povećavamo to je standardna kamata još jedna vrsta kamata on je men dužan on je men dužan i dogovorili smo rok a ja dođem i kažem tražim prije roka kažem daj mi prije roka a smanj isto kamata sad on uzima kamatu koristi moju situaciju što mi je potrebno prije roka ste razumeli isto koji ona što koristi situaciju što ne može vratiti pa mu odgađa, ali uzima više. Samo sad ovaj plaća prije, ali daje manje. To su sve načini i oblici prodaje duga za dug koji je zabranjen i u kojem se dešava uzimanje kamate. I ima ih još, ali mi se ovdje ne možemo, ne možemo dakle do kraja obuhvatiti sve ni obujmiti, zato što jednostavno ja u ovim knjigama nisam našao još neki oblik, a vjerovatno i da ima, da sam našao možda bi se zavrtili pa ne bi onda mogli shvatiti ovo. Još ostaje da objasnimo ine i tevarruk. Ine i tevarruk. Ine je spomenuta u onom hadisu. I da tebajatum bil ine وأخذتم أذناب البكر أو اتبعتم أذناب البكر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم kad budete trgovali inom i budete slijedili, izgrabili se za kravlje repove i budete zadovoljni sjetvom i zemljoradnjom i ostavite džihad na Allahovom putu, Allah će natovariti na vas poniženje koje neće uzdići dok se ne vratite Allahove vjeri. E sad ovo kad budete poslovali inu. šta je ine, el ine. El ine je zapravo kamatno poslovanje u kojem se koristi izmicaus. Prefrigani trgovci su izmislili poslovanje da se okoristi i uzme kamato da ne, da ne bude harama, onog očitog harama, da ne bude baš otvorena kamata. Malo je zapakovalo i mislili da su time uspjeli da bude kamata halal, a ne može kamata nikad biti halal, koliko god ti zavrzu i zapetlju situaciju. Jeste razumeli? Zašto? Zato što je iz, iz, pravljenje krivina i dovijanje kroz šerijatsko pravo haram samo po sebi. I zbog toga je Allah subhanahu wa ta'ala proklao židove. Kako kaže poslanik sallahu alaihi sallam hadisu, Allah je proklao židove zašto? Zato što im je zabranio da jedu mast životinsku, loj. Pa su je, kaže, topili i prodavali i koristili se onim što, što prodaju. I govorili mi, ne jedemo mast. Ste razumeli? Jedu li oni mast? Ne jedu. Ali jedu pare, ono što zarade za tu mast. A zabrana Allaha subhanahu wa ta'ala da jedu mast odnosi se zapravo da je koristi skroz. E tako isto u šarijetu. Nema krivina. A trgovci su pokušali napraviti krivinu. I kažu ovako. Onaj kom je potreban novac. A nema ništa. Nema ništa. Dođe kod trgovca. I kaže. Prodaj mi tu knjigu. Ova knjiga košta 20 ojera. Kaže, prodaj mi tu knjigu. Evo ti 22 ojera na odgodu ili 25 ojera na odgodu trgovac kaže evo za dva mjeseca donesem 25 ojera tako ovaj uzme knjigu i sve halal, tako ima li kako harama ovde nema prodao mu je knjigu na odgodu on nema sad para nije imao para nikad je došao u trgovac daš ti 25 ojera za dva mjeseca Kad mu je ovaj dao knjigu, sad je ova knjiga njegova. I on kaže trgovcu. Hoćeš li sad kupiti ovu knjigu od mene za 18 ojera? Za 15 ojera? Trgovac kaže, hoće. I kupi od njega opet ovu knjigu i odmah mu dao 15 ojera. I ovaj koji je trebao novac, došao je do novca. Je li došao do novca? Jeste. Nije. Pa došao je do, do, 15 ojera s tim što je se zadužio još 10 e ovih 10 je šta trgovac uzeo ni za što na komu dođe je tako? e to je haram znači svaka trgovina u kojoj ima dio novca ili dio platežnog bilo kojeg sredstva ili bilo makar u nature što se daje nakon i zašto je kamat e to je ine znači men treba novac kako će sad do para doći? Klap, uletim u trgovinu i kažem, prodaj mi to i ponudim odmah više na odgodu. I ovaj kaže, dobro, evo ti. I kad uzmem, istom tom trgovcu vratim i kažem, evo ti sad, ponižuj cijen. Nego što on inače prodaje. I ovo me se svidi, što vidi odmah će zaraditi. A ti mu još ostaneš dužan. Ste razumili? E, ovo se zove ine. Ako dođem ja u trgovinu, i kupim ovu knjigu za 25 ojera na odgodu i izađem iz trgovine i odem u drugu knjižaru i drugom trgovcu kažem hoćeš kupiti ovu knjigu od mene za 20 ojera ili 19 i prodam e onda se to zove tevaruk tevaruk taj tevaruk znači da kupiš od jednog trgovca isto ovo sve samo od jednog kupiš a prodaš drugom da bi došao do gotovog novca. Ova, ovaka vrsta već nije kao ona prva. Haram u svakom slučaju. Učenjaci, prenosi se od imama Ahmeda, da je dozvolio nekad samo u nuždi. Kad čovjek dođe u nuždu, nema nikakvog drugog načina da dođe do, do platežnog sredstva, a nešto mu treba, nešto što mu je nužda, iz nužde mu nešto treba, da je onda to njemu dozvoljeno uraditi. Da je onda to njemu dozvoljeno uraditi. Zašto? Zato što je u nuždi. Međutim, zašto sam spomenuo ova dva pitanja? Zato što današnje islamske takozvane banke uglavnom posluju na ovom principu. Jeste. Ali koriste svi redom. I onaj koji unuždi i ko nije unuždi i zasvašta. I sad, ja hoću jahtu, je li to nužda? Nemam para, pa i ne treba, što ćete? Danas, takozvane islamske banke, uglavnom posluju na ovaj način, to jest na kamatni sistem i sa kamatama i na zabranjene načine trgovanja i još druge šartove ne postoje u tim trgovačkim ugovorima, zovu se islamske banke, a uvaljuju ljude u kamatu. I u haram. Novac, novac se mijenja i dozvoljeno ga mijenjati samo iz ruke u ruku. Bez obzira gdje. I tu nema nikakve razlike. Što se tiče tebe. E jedino ako hoćeš nešto posebno da pomogneš Islamsku banku, pa onda kod njih mijenjaš. Na primjer, kaže, hoće da kupi kuću. Dođe u banku i kaže, treba mu pozajmica da kupi kuću. Banka kaže, islamska banka, kaže ispuni zahtjev. U tom zahtjevu napiši kolika ti je plata, imaš kakvi dugovanja prema nekoj drugoj banci, sve podatke da ti vide koliki ti je mjesečni ulaz. I od pritke procijene koliko ti rata možeš dati i oni onda na osnovu tih rata koliko ti možeš davati mjesečno, kažu mi ti možemo pozajmiti to u tolikoj količini nakon što istudiraju tvoj zahtjev. Kad ocijene koliko ti mogu pozajmiti, onda kažu, de ti sad, ako ćeš kuću za tu, za tu cijenu, potpiši ugovor da kupuješ tu i tu kuću ili da kupuješ neku kuću, a mi ti dajemo garanciju da, da možemo posjedovati tu kuću. A ne daju ti garanciju da je posjedimo, nego da možemo posjedovati. Šta to znači? Prodaju kuću koja nije u njihovom vlasništvu. Je li to dozvoljeno prodavati ono što nije u tvom vlasništvu? Nije. Nije dozvoljeno. Ili, kažu, ti kažeš ja hoću ovu kuću. Oni kažu, dobro. De ti se potpiši, napravimo ugovor da ćeš ti kupiti, obavezuješ te da ćeš kupiti tu kuću od nas ako je mi kupim. Znači, neće da rizikuje, nima. Isto ne ispravan šart. Ja hoću tu kuću da kupim od vas, ako je vaša. A tako, ako nije vaša, kupite i bit će vaša, pa mi onda prodajte. A kad vi kupite, ja opet nema obavezu da kupim od vas. Mogu da se okrenem i odem, tako? Znači, bez ikakve obaveze, onda je ispravno. Ali ovo što popisuje šajat ne ispravno. najviše tih islamskih banki uglavnom pribjegava i pribjegava ovakvim kako se zovu, hilama, u šerijetu hilama, to se tako zove, ali ne znam kako bi se kod nas nazvalo. Hm? Hila isto. Krivinama. Uglavnom pribjegavaju. Osim onih koji, kojima se Allah smilu. Zašto je ovo sve ovako zabranjeno? Zato što tu postoje tanane razlike. Tanane razlike. Naprimjer, zabranjeno je zlato za zlato osim gram za gram. Kod nas zlatari uzimaju staro zlato, a daju novo. I vrši razminu zlata. Međutim, neće da... Ste razumeli? Kaže on, ne može gram za gram. Dobro, ako ne može gram za gram, pošto ti koliko plaćaš staro zlato? Kaže, plaćam toliko i toliko. Pola cijene od onog što ja sad njem treba da platim novo. Ja kažem, dobro. Evo tebi staro zlato, kupi od mene staro zlato i daj mi pari kaže daći pare, ali da kupiš od mene novo. Pa nemoj me uslovljavati. Ja ću, evo, ja ti kažem, ja ću kupiti od tebe novo. Ali ostavi me slobodni. Da mogu uzeti pare, okrenuti se i izaći, otići. Ne. E to je kamat. To je kamata. Isto ko za ovu kuću. Znači, ako kupiješ staro zlato, kupi staro zlato i pusti me, odo. Kupit ću novo negdje drugom ili ću kupiti hranu sebi, ne moram ovo što zlato više kupiti, predomislio sam se skroz. Ne, nego samo da pospješi sebi biznis, a staro zlato isto kao i novo. Sa malo truda on opet od njega napravi nakit i prodaje ga opet pod uplo cijeni. Šta je to? Napravio kamatu. Napravio kamatu. Kamata je korištenje situacije drugo. to je dozvoljeno, to se zove plaćanje na rate ili na odgodu. Ta cijena na odgodu obično bude veća nego kad se plaća od mokeš i to je dozvoljeno. Ne ja više promjena. Ali roba odmah tvoja. Odmah po ugovor. Jeste razumili? Ovo malo prišli sam objašnjavao sa knjigom. Znači roba je tvoja, nije leasing. Leasing nije roba tvoja. E zato je neizpravan. Zato što nema dva ugovora u jednom ugovoru. Zato što, zato što ima klauzula o kamati. Ako se ne isplati određena rata, da se zaračunava na nju kamat. I tako dalje, i tako dalje. Taj. Ovdje u hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio, pored toga neki učenjaci su rekli kad se radi o zlatu, ako je platežno sredstvo zlato i kupiješ nakit, da onda može se uzeti mala razlika za uloženi trud, ovo o čemu ti govoriš. Međutim, ovo da može u toj situaciji, ali neki učenjaci, kao što Ibn Tebi, Ibn Kajim, i međutim, većina u Leme smatra da opet ide gram za gram. Međutim, ako je baš i može biti i ispravno, Allah najbolji zna. Međutim, U ovoj situaciji malo prije sam govorio razmjena starog za novo. Kamata je to što on neće da kupi staru za novac. Nego hoće samo za novo. A pravi razliku znači ne daje istu količinu. Jesi me razumio? E to je kamata. Koristi moju situaciju. Jest. Ja sam učitelj gubitnik. Ja to nek sam gubitnik, ali daj mi novac. Pa kad ti men daš novac, e onda će cijent kad sad tobom za to novo. Hoću li kupit, neć, onda ja sad tebe ucijenjim. Jesi mi razumio? Ne. E to je kamata, ta situacija, korištenje te situacije. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će biti daleko od kamati i koji je neće pogoditi makar i ona prašina u kojoj poslanik sallahu alaihi sallam govori da će se toliko proširiti na sudnji dan da niko neće moći izmići ovo su neki propisi vezani za, za, za kamatu o tom se još može govoriti ali ovo može biti osnov ovo može biti osnova da čovjek prepozna u svom poslovanju i trgovini da prepozna kad mu se pojavljuju kamate najčešće u dugovima i najčešće kad se radi o razmjeni roba na odgodu ako je uzrok kamate kamatnosti te robe isti to zapamti i često ćeš prepoznat ima li kamate i nema i imat ćeš osjećaj potrebu da se obratiš nekome da se uvjeriš tako Allah vam se smilo pojte se Allah subhanahu ta'ala i čuvajte se kamate što dalje od njega ništa od njega ne <laughs> da koristiš jeste osim ako je između vas već postalo prije prijateljstvo i već prije ti je davo poklone i već prije te zjaratio i već prije toga znači sve uobičajeno što je bilo prije tog duga i nastavi se poslije duga može ići ali čak i tad ulema kaže kad ti poslije duga nešto pokloni da mu to prekrižiš od duga kad god ti donese hedio da prekrižiš od duga kad dođe da ti isplati ti njoj kaže e sad si mi dužan toliko što tog dana si mi dao to tog dana to tog dana to tog dana to minus to e sad si mi manje dužan dozvoljeno je znači dozvoljeno je i kad vratiš ti nekome dug kad vratiš dug kažeš ovo sam ti dužan evo ti dug i onda poslije toga kad si mu vratio dug evo ti je vijest to je dozvoljeno Zašto? Zato što to nije uslovljena hedija i ugovorom napravljena. Jeste razumeli? To ti od sebe njem hediju onda. Onda mu nije haram da uzme tu hediju ekstra posebno. Jeste razumeli? Ali da bude u početku startno dogovoreno, dajem ti toliko, vratiš mi više. Nema, nego učenjaci kažu da tad, kad je već vratio i kad si preuzeo dug, tad između vas nema više Nis ga ničim obavezu. Ne... Kad ti vrati dug i kad preuzmeš i onda da ti radne hediju. Već je tu škakljivo. Znači treba da ti da, evo ti sto, ovo sam ti dužan, ovo sam ti dužan, evo ti još pet hedije. Pet hedije, ne zato što nisam na vrijeme, ne zato što, nego eto, pet hedije. Jer ako kaže zato što nisam vratio na vrijeme, znači već mu plaća to vrijeme. Nije hedija. Jesi on rekao, evo ti hedije zato što nisam na vrijeme. On je se izrazio hedijom. Međutim, to nije hedija. U šarijetu se ne gleda u poslovanje, pogotovo se ne gleda u izraz. Jer ja mogu reći, evo ti hedije ova knjiga da mi daš taj sat. Je li ovo hedija? <laughs> Nije. nije. Šta je ovo? Klasična trgovina. <laughs> Klasična trgovina. Džaba što sam ja rekao hedija. Znači, ne gleda se u šarijatu u ono šta si ti rekao, nego u suštinu. E zato isto ovo poslovanje islamskih banaka danas, oni ne kažu kamata, nego kažu to je profit dobit, breketna dobit, ova, ona, sve kamata. <laughs> Znaš, sve kamata, nema ibrata u tom tim nazivima. Subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.